Өнөөдөр ямар өдөр вэ гэвэл 1922 онд Паплам э, араб нэгдүгээр бишүү э, нэг өдрөөр сонгосон энэ өдрөөр сонгосон 10 сарын сүүлээс 20 төхөө бүтэнсийн өдрийг мишнерийн төлөө цайбрыг цайбраад тэдэндээ сэн төслийг гэж энэ өдрөөр сонгосон. Тийм учраас бид өнөөдөр ийм онцгой альтай сүнсцэн. Тэгээд та нар явц бүх үндэстнийг тагалдагч блоктон тэгээд тэдэндээ баптизм хүртээд миний танарт тушаасан бүгдийг сахин биерлэгийг тэдэнд жаа гэж бидэнд тушаасан. Та нар үүнийг яаж сонсдог вэ? Яаж хүлээн авдаг вэ? Энэ маш 수하면 비드우닉 훈군 투더처치 말로고 약에 예수우닉 어, 마치 초월 보이 뒤에 집에가 약 베레스 기회 집에가 음식 인게 치 근데 알듯이엔 약에 예수스 아메스니 달아 데 네, 탱길로 야화숨은 된테 물자 함긴 술리 물자 텐트 인게 치 힐렛 탱길로 합스 явхата явхта зөвхөн энэ ганц нэг тушаал бидэнд өгч байна. Энэ ганц нэг тушаал та нарыг яаж э, сахин биелүүлж байна вэ? Хүмүүст баптизм хүртээ хүртээж хүртээж тэнд э, тэтэнд тагаалавч блоктон гэсэн та нарыг нэг хүнд урьж үжсэн үү? Үнийг тэдэн тэдэндээ аа иньом Тэнгэр бүрийн хаанчлал сэнгдэг түнхлээр хичээж үжсэн үү? Есүсээ тэдэнд хамт байда бүрэн чиг урьдсан тэнд хамт байхдаа өөрөө үнийг хийсэн. Сэй мэдээ түнхэл сэй мэдээ түнхэлсэн Тэнгэр бүрийн хаанчлалын тухай тэдэнд тайлбарж өгсөн тэгээд гайж төгжүүлээд тэнгэр бүрийн хаанчлага орон орон байгаа гэдгийг тэндөө мэдрүүлсэн. Харин одоо явбал тэнглүү яваад энэ хүнээр шайнараар дамжуулаад үнийг үргэж хийн. Тийм учраас аа би танад үргээс хамт байна гэсэн. Тэгээд хүн дээрээ дамжуулаад энд байхдаа ганц нэг хүн Есүс ганц хаас нэг Есүс энэ цэг мэдээ түнхсэнд одоо Исаапл Есүс энэ бүхнээрээ дамжуулахаар танд хамт энэ цэг мэдээ түнхлэхийг хамт хийн. Тэгээд Эсвэл энд байвтан зүгээр Израильд хэн симдээ түнэрсэнд яв тэнглэж явсны дараа бүх үндэстэнд ийм симдээг түнэхлэх боломжтой бүрсэн. Харин 예수를 흔들어 담출라도 히집에 고치라스 бид хийхгүй бол чад энэ энэ сэмдэд төнөж чадахгүй. Харин тиймээс бид үнийг хийх ёстой. Зарим ингэж боддог надад тийм хат үтгэл байхгүй. Харин тэрэнд хамаагүй. Энэ удаач бас Есүстэй уулзахад уулзсан шайнарыг сарын цайнараас цалимэн эргэлжиж байсан. Тийм боловч Есүс тэдэнд ч бас та нарт яваад сайн мэдээг тунаглаарэ. Хүмүүст хүмүүст бүх үндэснийг дагаалгах болготгоо гэж тушаасан байхгүй юу? Тийм учраас бид сүүл дорой тал байгаа боловч Есүс бидэнтэй хамт байгаа учраас бид Есүс биднээрээ дамжуулаад тийм сайн мэдээ наглын тэгээд хүмүүст тэнгэр бүрийн хаанчлал э, ойрон байгаа гэдгийг мэдрүүлэн тэгвэл түрүү 동강마트 цэгээ бидэнд бидний орчин орчин цэмтэй 플래츠 байгаа хүн хэн байгаа вэ? хэн үнийг сонсохийг хүсэж байгаа вэ?